Ez dakit. Ez ere ginen dugu kirika. Kirika. Gure polita. Zeko duzkote, ama. Oh, oh. Abazten gara, egun osoan deika bilimuz. Kultur alea. Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultura tal honetara eta gaur osteguna Ruper Ordorikaren azken lanean zentratuko gara. Hain zuzen ere, bihar Donostiako Victoria Eugenia zokean izanen baita zuzenean bere lanaren aurkezten. Ruper Ordorikak errandigunaz. Nik maite ditut albumak, eh, maite ditut diskoak izatea alor bat bezala, nun ari bat baden, zerbait baden, eh, nahi bauzu soinu aldeti nahi bauzu interpretazio aldetik edo gaia, baina kantuen gaietan ez dituzte ari badenik, badia kantua unitzak e, untaz eta hartaz ari bai. Baiakinek kantuz kantu mankizuneko asteontako protagonista izango dela, garkoan izandako dako solasaldiaren pasartezun baitzuen zunal izango dituzu. batea kanpuan naiz ta irekia ordorika kaixo egun hon Egun hon bai bai Diska berri bat dakarki guzu 18 e, eh, diska hain zuzen ere eta irakurri dudanaz e, bazen biltzan eh, denbora bat kantuekin kantu berriekin jostetan baina bultzada batek ekarrita diska atera duzu berriki Bai, e, eh, iran den udaberrian zalantzetan ibili nintzen e, aurtengo diskoa ondu ala eh, zerbait gehiago itxaron, ez? Batzuetan bakizu eh, aurretik hainbeste lan egin eta gero, hainbeste disko atera eta gero batzuetan beldur nahi jendea ezote den bakizu gogaituko sobera disko sobera ere ez nahi, ez? Baina eh, alako batez bakizu, egun batetik bestera gauzak eh, argitzen dira eta pentsatu nuen baietz eh, eh, osatu behar nuela dizkoa eta geroak erakutsi dit zuzen nintzela nire ustez orduan ikusitakoa agertu delako diskoa inda gero da, uste dut disko hartu duela bere pixua bai eskerrak zubi baduen Aldi junetarera aurreko lanean bezala, eh, kantu gehien txuenak zuk idatzi dituzu? Bai, eh, doinuak nik idazten ditut eh, eta testuak ere bai azken eta baina hontan baditut bi e, aldaera, esango nituzke bi, bi testu beste idazle batzuenak, e, kantura ekarriak eta gero poema bat e, kantatzen dudan. E, bi textua dira bata da Gary Snyder, poema e, poeta amerikar handi bat eta bestia da e, idaztera eman ezten persona batena Eba Alina Zazororena eta e, hori da Mare Nostrum. Eta ero irugarrena, e, da poema bat duela eta hoi bat urte argitaratua Joseba Sarrion handiarena, kontserba fabrikaren aurrean. Biar itxasolatuko nao zan nion Konserva fabrikaren aurrean Arrain burua zapaltzen Joseba, sarrion handiaren e, testuak e, maiz ekarri izan dituzu musikara Konta iguzu, e, zerk erakartzen zaituen Einbeste Joseba, sarrion handiaren testuetatik Eta zenako harremanan Ufo, badira urteak, eh? urte asko ni el bigarren diskoan duela takitzen bat urte, baina asko. E, eh, Oeta marreti gora, sartu nituen bere lehen bitestuak, mm, eta orduan e, ez ezaguna zen eta preso zen orduan, e, eta beira, be, antxu berroi urte berantago, sartu dut beste testu bat. Bitartean ohiti gora kantu egin ditut bere testuekin eta hau konserba fabrikaren aurrean e, argitaratu zenean e, nun bait sentitu nuen e, bazela kantu bat hor bainan bazterrean geratu zen e. eta aurten e, berriro e, atxeman nuen testu hori eta irakurri eta berea ba, sortu zitzaidan em, bidia, kantatzeko bidea, eta horreatik sartu nuen, beste gabe bada memoriaren mapan egin nuenetik duela amar bat urte ez dut sartu bere testurik eta behira hau berriron nundik sortu den, bai. Nik uste e, bueno, bere poesiak baduela askotan e, ikusgarritasun bat, ez? Bera kontatzen ari dena ageri da, e, irudietan nun baiten e, hori izan diteke arrazoia zen, eta ez naiz bakarra, e, bere kantua gerora egin duenak eta e, norberak eukiko ditu bakoitzak eukiko du bere arrazoiak, ez? Nireak nik uste dut horrekin lotzen dien gehi e, bueno, unibertsitate denboretan elkarrekin ibiltzen ginen eta bueno, beti mantendu du harreman estu bat eta horrek ere balio du. Barruper ordorikarekin ari gara solasean gaurkoan, e, guria ostatua izeneko lan berria plazaratu baitu elkar argitaletxarekin, guria ostatua irakurri banaz taberna bati egiten diozu keinu. E, mm, bueno, azken gauza, azken erabaki izan dute. e, izen burua lehenagotik banuen nahiko garbi margo e, azalean agertzen dan margoa kuadro hori nahi nuela e, irudikatu, hori da Carmel Hortiz delgea, gazteizko pintore handi baten, kuadro handi bat, baitu bi metro edo ola, eta buruan eh, eduki dut, e, hilabete hauetan, ikusi nuenetik, eta badirak kantu pare bat, e, nun baitu horretaz mintzo direnak, e, ostatuak, eta metorizitzaidan mm, zea luze baten ondoren nire herriko ostatu bat, guria zeritzana, eta itxi zuten, ertsia da gero, baino gu aneoten ginen beti. Eta nik uste horrekin nahi baduzu nahi nuen e, babesleku hori denok behar izaten dugun toki bat e, eh, launekin hitz eta gozotasunean aitzeko eta bueno, hori hori hori burura badia kantu pare bat mirariaren zai munduko ostatuetan nun aipatzen ditudan ostatuak eta eta bai bazan guri ostatu bat baina ia herri guztietan bada guri ostatu bat e, eta horri egiten diota ipua ez Au. Eta e, letrei dagokienez bada konstante bat mm, e, gai baten bueltan gehiu aritu izan zara e, ari bat e, segitu duzu? Ez dut uste ez. Nik ez dute hori goguan behintzat, eh? Mm, egia da, nik maite ditut albumak, e, maite ditut diskoak izatea e, e, alor bat bezala, e, ari bat baden, zerbait baden, e, nahi bauzu soinu aldeti, nahi bauzu interpretazio aldetik edo gaia, baina kantuen gaietan ez dut uste ari badenik, badia kantua unitzak, e, eh, untaz eta hartaz ari dienak, bai. Deika Orduan onena da ingura jasotzea ez, New Yorken grabatu duzu diska e, talde e, talde batez e, inguraturik izan zara Arkaitz Miner aipatu diguzu beste kideak ere aurkeztuko dizkigu Bai e, hau dut laugarren diskoan e, New Yorken grabatzen dudana eta hemen grabatuik ere haunitzetan e, izan ditut e, musikari lagun Amerikarrak handiak ni duela dakitu eta bat urtean bizi izan nintzen eta geroztik ere bai. Eta bueno, hor sortutako harreman hoien ondorioz edo ez, nik uste oso importantea dela hango ezautzea horretarako. Eta hau dut sortzigarren diskoa bateria honekin, e, bateria jole hau handia Kenny deitzen da. Eta gero pianoa eta organoa, jamona eta da Jamie Saft eta gitarra eta kontrabaxua da Tony Sher, oso irura dira musikaria un dia besta baina baitut urtetako lagunak eh, Tony lehenengo aldia eh, lehenengoz eh, gombidatu dut, eh, disko diskontan da, eh, deskurimendo handi izan da musikari gaitza eta gero ona ekarri nuen hori zinta hori e, han grabatzen dugu are, sala berean denok eta zintara bakizu lengo e, eh, lengo modura antzinako grabazioak bezala baina gero horrek eskatzen du lan handia e, gerorat eta hori hemen egiten dut donostian egin dut kasu hontan elkarren estudiotan e, Victor Sánchezekin eta eta hor e, horra ekarri nuen e, arkaitz miner. E, biolina, biola eta mandolina jotzeko zenbait piezetan. Eta bukatzeko lanak egiten ditu Naparruan e, azkarateko herrian, e, e, anaia gaztienarekin, jonanekin, nahaztu eta eta masterizatu, ba, lan luzea da, lan luzea da, baina e, aski polita ikusi duzu nola den kantuak. Eh? Lendabiziko jauzia eh, handia da, e, eh, Ameriketara egitea hortarako bakarrik, eh, joan badut mm, hau grabatzen duen lagun handi Tomasi da, italo Amerikar bat, eh, nire kantua maite dituenak, eta babesa handia ematen dit. E, bere txean egoten naiz, da, eh, joan da etorri, egia eh? esan sei egun pasatu nituen soilik, eh? lau grabatzeko, eta Gero etxera. <laughs> Beti ere zerbaiten, eh, zerbait gehiago ikasteko eh, erronka berrien bila bazabiltz, sonoritate eh, berezi baten bila, zerbait gehiago eskaintzeko ere, ba, baduzu gogo berezi bat? E, bai, gainera <clears throat> irreprimiblea, bai, egiten dut, e, alegin handia egiten dut, e, hori gerta badin, gero gertatzen dan ez dakit. E, eta ez dut sobera maite hortaz, Aritzea zen eta E, gauza horiek nik uste jendeak hartzen dituen, ala ez, ez da bakizu. Ez, mm, kantua gailendu behar dira, eta nire ustez e, nik irriz esaten dut, ba, ne, kantuek eskatzen didatela hori egitea. Ez, mm, sentitzen dutela e, zerbait ona dela egintzako, eta nik ala uste dut. Uste dut, e, sensazio niretzako aratago joatearena beharrezkoa dut, beharrezkoa dut zen eta bestenez mm, irudituko litzaidake hain naizela bergauzan denbora guzian eta nik behar dut, baina hori nola apreziatzen den, menaiz eh, hor hartzen, maiz galdetzen diate, eh, zer, zer aldatu den da. Nik egiazki uste dut, e, ere gehiago dela aldatzen ez dena, e, hau da zure nahi hori kantua, kontzeko, hitzak, e, maitasun hori, hitzekiko, eta zeure boza eta <clears throat> gauza eh, baina e, uste dut jauzia undia daudela hainbeste diskotan hartuko ba genu ni ez dakit bigarren diskoa eta orain goa e, eh, jauzia undia daudela baina hori barruko prozedura dira e, kantua espada gailentzen zerbait e, zerbaitek utxe indu argia humiltenean Gauari bide emanaz Lehen aldiko bezala Etxe alderan zaeten gabean Itzalak luzatzen ari Enean zina munduan Etxe hau orain zuzeneko eta labeira jarriko gara, aurkezpenak eh, egin izan baitizu, ni durango nire egon zara? E, eh, durango egon naiz, e, ez kantuan ez, e, honitzen nola pare bat orduz, eta hasia naiz dagoeneko konziertuekin, e, bueno, ermuan, usur bilen, da, e, <clears throat> zora luzen ere bai, e, donostian urtarilean hasieran, Vitorio Eugenian, eta gero gazte izen e, Oeta batian Jimmy Jassen, da bai tutor Gernikan, da Bizkaika Aldian beste pare bat ere bai, eta oraindik ez dut loturik iparraldean deus, baino badut gogoa, etorri, e, nahi nuke ezinez disko honekin etorri e, nun baitera, baina einen du urtean zehar bai. Zenorako aretoak bilatza dituzu kontzertuetarako egokiena zure lanaren elarazteko zein izaten dira? Em, ez dakit. E, nik erantzungo nizuke garbi-garbi eh, niretzat mm, konzertu honen da entzule ona e, daukana, ez? E, entzulea baldin badu eta giro hori sortzen bada hor, hor, hor, hor laketzen naiz, baina e, denetarik egiten dugu. E, gehien, ikusten duzu jotzen aldugula Victoria Eugenia bezalako antzoki formal batean edo jotzen aldu rock club batean Jimmy Jazz bezala edo ez dakit eh, e, hemen agian Eliza batean ere bai <laughs> ez baino taldearekin gehiago eskertzen da esken atoki edu baino nik uste jendea gootik eh, etortzen bada hor eh, hori da konzertu ona e, taldekideak e, kontzertuetan nortzuk izango dira? Eh, duela zartzi sortzi urte edo hasi nintzen formazionekin lutxo neira, e, kontrabasuta batxua, aziero leaga, bateria eta arkaitz miner, lau, laukote bat gera. Eta, e, eh, bitxia da zen, eta ez dut eiekin diskoa egin, baina berpizten dira kantuak, oso tarte aski polita izaten da hau orain kantuak berriro montatzea eta eta hori dena eta bai, hortan ari gara, bai. Ba, osongi, ba guztionekin geratzen gara eta azken kantu bat ere jarriko dugu gure gaurko solasaldia buratzeko. Konserba fabrikaren aurrean jarriko du, hori da aipatu dugun Joseba Sarrion handiaren testua eta Hola, xe, agur bero batekin, eskarrik asko. Ba, mi esker. Zuei, zuei. Iaritxa solatuko nao zan nion Konserva fabrikaren aurrean Arain buruak zapaltzen gendela Eta bere ala erneatutzen Kalatxoriek janariate bihotza Utsi gaukak esan zidan Konserba fabrikaren aurrean Aspertu egin naun ez dinate unarri Portu honetan gelditzeko zioen Arrain burua zapaltzen geundela dela kontserba fabrikaren aurrean Baina oroitzekotan obei gabe Esan nion obe gauzak aztutzea Arrain burua zapaltzen geundela Obe horrela obe dela pentsatzea bagina Ez genikean inun ere zorionik sortuko Egun joko ez den gure umeak Igeri lai tristearen hantzazikean Esan zidan kontserba fabrikaren aurrean Arrain buruak zapaldu uzgen dela Esan zidan kontserba fabrikaren aurrean Arrain buruak zapaldu uzgen Pause izan da entzule gaurkoak eman duen guztia. Nera aldetik, besterik ez, nahi duzun arte, aio. Jendea, arteko, ahesiak, etxera, sartu, ahemanak, mugatu, elgajekin, ezin bizi, mugak betita beti. Bate que